On est dans les temps, dans les temps, dans les temps. Hey Shinrax, oh my god. Un jour sur ma Vespa, j'allais à Mexico. Le voyage était bon. Le train faisait chou-chou, chou-chou. Un jour sur ma Vespa, ta maman, j'allais à Mexico. Qui maman, le voyage était bon. Ta maman, le train faisait chou-chou-chou, maman. Ok, papa papa les pas dit aïe en un bon ta maman Allez coquer maman les papa les pas dit aïe jouis, un bon ta maman Allez coquer maman Un, un jour sur ma Vespa J'allais à Mexique c'est chou-chou, chou sur ma veste patate maman. J'allais à Mexico, ok maman, le voyage J'étais bon ta maman, le train faisait chou-chou Chinois, you ready? Hey, split in the middle, T'es tête calquée dit Hey hey, hey. de table, split in the middle. savent que. Un jour sur ma Vespa, j'allais à Mexico. Le voyage était bon. Le train faisait chou-chou, chou-chou. Un jour sur ma Vespa, ta maman, j'allais à Mexico. Ok, maman, le voyage était bon. Ta maman, le train faisait chou-chou, chou maman. Chou-chou, maman.